gure eh, hauzapezen kolektiboak azkar atxikia da barnekaldean soinatzea izarteari buruz. Jakinez egin gat, eh, gatuak dela izpurako gure fondazioa. Zerbitzu handia ekartzen duela eta barnekaldean eta beharrezkoa dela behitzea eta zerbitzu berak atxikitzea. Oraiko uh, eh, normetan ezagiz, jendek ukan aldeko jendek, ukandezaten lekuan berian osagarri soinatzeko xantza. Bistanda, nahi dute berritu, nahi dute zerbitzu bat ekarri, bistanda. Benan, guk ez duna zerbitzu hori beharrezkoa dial. E, dira, somait urte, uh, eh, etxizuten itxasun laniv eh, delako batimendoa, hango uh, eh, ediake, nubait, uh, nubait duaiten dia, duaiten dia ero kanboat, ero garazirat, izburako fondazioneat. Benan, hori fite beteko da, eta hori beharrezkoa da, bistanda, onditzia eta hobie gehiago zartzia. Benan, uh, eunandako den zerbitzu hori, hori, ere behar da, uh, eh, haniz operatzone bai egiten da, asetxak entze, uh, eh, kanalkarpien delakoak, eta haniz operatzone kipi egiten dira horberian, eta hori uh, domaia da ez uh, gehiago segitzia olola. Gerozik, manifestalditik lan da, ukanduzi hitz edo mintzatu duzi norbeiten? Bai, nien hitzen hor, baina Kontseilu administrazioak uh, unkanda bilkura bat pol territorial deitzen den hortan uh, joan den asterenean, hor uh, izan da gutun bat, leitua izan da, konseilu administratzeko jende batek, leitu du gutun bat, eta gero uh, geostik uh, nik uste CEO delakoa ere rengontratute uh, kolektibuko membro batzuik, austrapez batzuik. Guk beharrezkoa biztanda senditzen du obra horik egitea uh, izburako klinikan, beharrezkoa dia biztanda, behitu behar da, onditu behar da, guk autetxiak uh, eh, atxikitzen du eh, orin alde, uh, eh, langilen alde eta zeu delako horren alde, Meidan, uh, ez du kompreitzen zendako uh, eh, chirurgia ambulatuar delako hori zerratu behar den. Mm. Hoaiko unian, aniz hospitaletan eta kliniketan operatzen dira gehota gehiago uh, hola, iunan zehar eta atxetan txartzen. Jakinez, uh, guizetan behar dela ardura joan uh, baionoko hospitaleat, ero baionoko klinikadat, edo dona pauleat, urbilenak hori baitia izanen, e behar da goizik joan, zazpiontako ardura behar da han, behaz uh, pentsatzeot, stresagarri izaiten aldela, guizetan saspiontako baionat edo dana pauleat joiteko, abiatuz uh, eh, ureperetik edo zentzuitik, eh, erra nahi du, guizeko bortzontan behar dela partitu. Nik uh, lan egiten dut baionoko ospitalean, eta kusten dut zerbitzu urta joiten dian opeatzeko jendeak, joiten dia oinez. Jiten dia admisionetat, eta joiten duzte oinez zenta sahiot batetan jartzen zielaik, stresatzen zia berreala. Eta uh, oinez joeten zielaik, lagundia zian baitekin, ospitaleko langile batek laguntzen zitu, baina joeten zia oinez operatzeko salarat, zenta ez zia olak gutio stresatia zia ez da opeazune tipik, opeazune tipia ero haundia, denak opeazune dia, ez da anestezia bera, baina denak opeazune dia. Eta pentsatzeot, eh, bankatik, ero urepeletik, ero ez nahazutik, ero partitzen den jende bat, goizetan bortzu hontan, stresatia izaiten aldela, uh, eh, argi batu zin. Eta uh, ez dela hon beretako, uh, gehi, uh, izpurako klinikan opeatzen balitz, ingurumeneko jendekin ardura eh, izaiten alda, zaunak, eskolaraz minzo, eta hori denak, eh, un, zeiten aldia, hau pehatzeko balintzen dako. Zerbitzu horrean atxikitzia beraz galdeiteko, berriz mobilizatze bat eginen duzi hastezkenian? Deia jortzen du, jender manifestaldi bat behaz eh, antolatzen du, behaz astezken untan, goizeko behatzi hontan garako onduan bai gurin zenta prefeta pahastuko baita hor, eta gero autetxean dana batek galdeina du uh, eh, itzordu bat prefetaakin eta errezaakin uh, eh, kusteko haren pentsameldua eta ea kusteko ere gure asagea.